Кругом купи цегли, колоди, деякі ще куряться димом, ну в кіно бачили нікого позаду, нікого попереду. Одірвалися від своїх чи загубилися. А тут міна шпок, друга, третя. Попадали ми. Лежу я тихо, підводжуся, а кореша немає. Чи вперед побіг, чи назад. Ну, знову собачою риссю подовж вулиці. Ще одна міна брем. Я присів біля якоїсь стіни. Бачу підвал. Почав туди спускатися, а назустріч німці. Рус, рус, здаємось, значить. І суне їх чоловік сто. Рота, значить. Автомати кидають на купу, а самі стоять у шеренгу. Вимуштрувані, знають порядок і руки піднімають. Стою я очі вилупив. Автомати вони на купу поскидали, а парабелами на пузах. У них і унтери носили пістолети. Вони на мене теж витріщилися. І руки всі тримають угорі. І в кожного на лівій руці годинник. І яких, бачу, тільки немає і швейцарські, і німецькі, і французькі. Та що там, думаю, скинув шапку, зайшов з лівого флангу і зняв усі до одного. Рубан глибоко затягнувся, випустив поверх клавиної голови клубок диму. Дехто сміявся, дехто одводив у бік очі. Це ж мародерство, сказала Рита Клочкова. Ну, а далі? запитав вечірко. Його очі були напружені, в них горіла жаска цікавість. Далі, здивувався Рубан, бо вважав, що закінчив розповідь. Повернув їх наліво і марш марш. Примітка кроком руш. Дійшли до першого перехрестя а там фріц з крупнокаліберного як уперіщить. Чоловік десять поклав, а решта хто куди, і я теж. У кімнаті запанувала ніякова тиша. Перша половина вечірки європейська, як іронізував у думці Тищенко, повертала зовсім на кисле. Він звернувся до Ірини накривай на стіл, бо вона якось, наче в турка в гостях попідводилися всі одразу і мов би, струснули з себе щось липке, важке, так скидають на мокле пальто. В кутку за столом залишився тільки рубан, колотив у склянці пиво, дивився кудись у бік, і сигарета в нього в мунштуці погасла. На зсунутих докупи двох столах у рожевому світлі абажура заблискотіли на пляшках холодні краплі, червоніли помідори, смачно порвала картопля. Випили всі, примусили випити горілки навіть жінок. Василь Васильович перехилив чималеньку чарку, розвеселився, сипав дотипами, поводився невимушено і навіть трошки вульгарно але саме так, що всі розуміли, він поводиться так навмисне, щоб переломити оцю скованість, затушкувати чорні тіні, які лишилися від руба нових розповідей. Закликає всіх розкутися. Він аж приносив себе в жертву, бо, може, і справді не випадало вестися так з підлеглими. Але що було робити? Це ж імени не дружини його коханої дружини. А тут усі понадувалися, як сови на вітер. Він жартував із себе, балансував на краю двозначностей, залицявся до клави, і всі знову ж розуміли, що він не цинік, не нахаба, підігрували. Двоє чи троє чоловік хмурилися але й вони не могли не сміхатися бодай для годиться. Хмурилися з заздрості до його ерудиції, невимушеності.